kuma bai zama ya samu fa'ida don dangane da jawabai da bayanai da malam muhammad yusuf bin rawatar allah ta kama su da alkhairi jawabin da yake dole ke da bayan da zai kince na kai sai wanda saboda shi na fito shi ne kasancewar a tafsir magana shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya zo daidai da ƙarshen miladiya shekara ta dubu biyu da ɗaya a wannan lokaci ya zanto shi ne cikon shekaru takwas muna yin tafsirin azumi a kowane wata na ramadan tun daga farkon shekarar 94 zuwa wannan shekara da wuce ta dubu biyu da ɗaya kuma a shi ubangiji ta ala ya kaddara maka kammala saukar alkur'ani mai girma wanda wannan ni'ima ce da ubangiji ta ala ya mana wanda ya kamata ko ya ba a ce mun gode masa ta baiwa mutane damar fahimtar wato an riga an sauke tafsiri wannan na nufin ne Ja'far ba zan sake dawowa mai gudur ba tunda an riga an sauke tafsiri kuma zaton ya fi karfafa a wannan shekarar sama da waɗansu shekaru da aka taɓa yin irin wannan zato a baya na san cewa a baya an yi irin wannan zato duk shekara idan aka yi tafsiri sai an ce ai shekarar mai zuwa ba zan sake dawowa ba wani lokacin waɗansu malaman da ya suke faɗawa almajiran su cewa to daga bana dai kan sun gama da jafar hankalin ko kwanta ba zai sake dawowa ba sun yau da gobe ta kare ta su a gana dawo duk da haka kuma ba su haƙuri sai su sake faɗa kuma su ce to kuma ba zai sake dawowa ba shekara na ba wani lokacin kuma jita-jita ne kawai na waɗansu ta amma dai kuma yadda na faɗa bana abin ya ƙarfafa da yawa sama da kowane lokaci wannan ta sa a makon da ya gabata a ranar juma'ar makon jiya kenan wato juma'a ta sha hudu daidai ga watan shawwal ɗannan shekara ta dubu dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu ba ta jiya ba ba ta jiya ba wancan makon a dubu shekara ta dubu ɗaya da ɗari da ashirin da biyu sai ɗan uwa suka yi tattaki daga nan suka tafi kano daga ciki akwai malami masu yazi akwai yan kasuwa akwai ne kowa da kowa dai daga cikin bangarorin mutane a nan maiduguri akwai da akwai yan tsakatsakiya akwai samari lokacin da aka nuna ya an ce mutum ana tsammanin mutum hamsin ne za su ji to amma bayan mutane sun je sai da sauran mutum ɗari ɗari da ashirin da biyar ko ɗari ashirin da biyar kuma ya kunshi musamman da wanda suka yi jagoran tafiyar su ne muslim consultative council forum tare da waɗansu wakilai na islamic medical association da kuma waɗansu wakilai na muslim brotherhood forum da kuma waɗansu wakilai daga nan masallacin alhaji muhammad injini musamman shi imam malam aubakar adam da dai sauran yan da ba zan iya kididdige sunayen su ba a gaskiya zuwan su kano ya yi tasiri a cikin zuciyata mai yawan gaske tasiri mai yawan to da yake kowace gaba tana da nata gaban ban ba da fili mu tattauna da su akan zango ko ga zo ba tun da a Kano ake inda a nan ne sai a tattauna da ni sai na nemi cewa sai a tattauna da malamin mu Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim aka je kuma aka tattauna malam yace a gaskiya ba shi ne ma yake shirin ba zan sake koma ba saboda shi ya dogara tafsiri shekaru sun abin nan yana ganin shekara mai zuwa lalle ne in tsaya a Kano ce amma yadda mutanen mai dogara suka tawo haka zai ji kunya sai ya faɗa musu haka ba haka za a zo a ci gaba da tafsiri kenan abin abinda malam ya yanke kenan ni ko da yi kawai da umarninsa ba game da wannan sunan muslim community ta forum ke na karanta ba daidai ba ɗazu to a gaskiya abin da nake so in ce muku na yi matuƙar farin ciki sama da biyu da kuke tsammani game da zuwan ku kan na yi tsoma Allah godiya bisa ga cewa ‘yan uwana musulmi fa'annina da waɗanda suka tsara ni da duk suna kyautata mun zaton cewa ni ina amfanar su wannan ya yi tasiri a cikin zuciyata don haka babban zuwa na nan mai duburi ko da ban karanta kowace aya ko wani hadisi ba in ba ku tabbas ne ku ku ji a yau asabar ashirin da biyu nan yau ga shawwal shekara ta dubu da ashirin da biyu biyar ga watan januwari watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu a nan inda muka saba tafsiri a masallaci na dambuwa road na alhaji muhammad indimi na juma'a in sanar da ku da kuke ji da wanda zai ji kasa daga nesa da kuma in tsora muku nauyin dukkan wanda ya ji ya sanar da wani cikin makwabtansa ko iyalinsa ko nashi ni ja'afar na yi muku alƙawalin shekara mai zuwa za mu tafi insha Allah za mu kalo daga suratul baqara da izini ta Allah ina jin ko yanzu gama hanyar kano da gaba da kaga dukkan wani jita-jita ta kare malam zai zo ba zai zo ba an sauke shi kenan za a yi waye za a yi waye wane ne wane ne duk da abin da ake faɗa wani ya fara farin ciki wani dan farin ciki zai karya kafa mana jafar da zai zo ba? wani dan farin ciki zai zuba ruwa a kasa ita wani zai yi wane ne duk ban gane abin farin cikin ba kuma dole a cikin tafiya irin wannan abin da yake da muhimmanci a cikinta wato shi ne haƙuri da juriya in za a yi tafiya ta yada addinin musulunci dole a ci gaba da a rinka cin karo da matsala kasancewar mummuni yana kan daidai ba shi ke nuna Allah ba zai jarrabe shi ba ba shi ke nuna Allah ba zai haɗa shi da matsaloli ba a cikin wannan tafsiri dole an gaba da matsaloli masu farin yawa waɗansu sun shafe ni waɗansu sun shafi shi wanda Allah ya amsa da gina masallacin Alhaji Muhammad Isini waɗansu sun shafi wani da dama to kuma waɗannan matsaloli ba sun ce mana cewa wai za a taka birki ba dan mutumin da zai gona ba an yi yan dan ya taka kaya a hanya ba zai ce kai tun na taka kaya bari in koma gida ba sai kuma gefe guda ya cire sai shiga yana tafiya na shi har ma ya zo da shi sai dai ya isa gonan nan kuma gargadi da muke yi ga su mutane da suke ganin cewa abin da ake yana damun su ba daidai aka yi musu ba a matsayin su na musulmi masu kishin addinin musulunci inda gaske ne suna kishin musulunci kamata ya yi su amsa kiraye-kirayen da muka yi sai musu tuntuni muka ce duk abin da muka karanta muka faɗa da wani yake ganin mun kawo sabon addini irin wanda babu da a garin su to dan Allah haka kawai muka faɗa da kanmu ko mun kafa hujja da ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi ko mun ta faɗa cewa idan kana so ka tsire mu ka ji daɗi ma ka tsire mu yayin da muka kafa hujja da aya ko wani hadisi ko magana wani sahabi ko tabi'i ka je ka yi bincike ka fito da kare ta mu cewa hadisin nan da muka faɗa ba haka bane babu shi ko kuma akwai shi amma ba mu fassara larabcin daidai ba kai ka kawo daidai din daga wajenka ko magana da muka jingina wa sahabi wa ne ko tabi'i wa ne ƙarya muka yi masa bai ji ba bai faɗa ba mu ne muka tsoro daga aljihun mu muka ce Abu Bakar ko Umar ko Usman ko Ali dai daga cikin su yace akwai malamin da ya haka ba wanda ya haka ko ba wanda ya isa ya haka kuma in ya isa kuma ga filin nan ta amma tun da ba su iya wannan ba shi ne sai su koma suna zage-zage suna hayaniya su zage Alhaji Muhammad Indimi su zage Jafar su zage Malam Zakar Adam su zage Zakar da Abu su zage malaman sunna su zage yaye su zage Izala su zage yaye dukkan wannan saboda ba su da hujja kuma abin da muka ce shi ne. wannan mutane ba su yi su kawo hujjoji da za su kare kansu mu da hujjojin da muke kare da wurin kuma dukkan manyan malaman da suke kan wannan tafarki na sufanci da tsarikanci da suke ɗaukar kansu waliyai wani ya ɗauka cewa ma ya hangar shi a shiga aljanna wani ya ɗauka shi ke gabara wani ya ɗauka shi ke ba da arziki yana dauka in an yi fushi da in ya yi fushi da mutane mutane za su rasa ko sha ka dan Allah in dai yana daga wannan yana daga cikin karamarka. shi ne in ka yi fushi da mutum zai rasa ci zai rasa sha me yasa ka kyale arnan Najeriya suke ba mu wahala yi fushi da su da duk su mutu mu ba ga bane ba to amma kaga wani irin wazi ne kai baka fushi da arna sai ka fushi da musulmi kayan fushi da alhaji wani ya karye kayan fushi da kanka sai wani jarin shi a ja baya kayan fushi da wani an kore shi daga aiki kayan fushi da wani amma ka kyale har na suna ci gaba me za ka fushi da su wasu ko rasa yanzu ga sunan takara ake ta waye zai mallaki waye zai karbi ragamar mulki na titin hospital na university of maiduguri a nan cikin garin maiduguri takara ake tsakanin mu musulmi da kuma arna dukkan wannan rukunan malaman da ake kiran su waliyai wata rawa suke takawa musulmi ya karɓo ja cikin su wani zai tashi da ganin gurin yayi yamma har Dakar har maroko wani ya tashi da ganin gurin har Makka wani ya tashi da ganin gurin har Chad wani ya tashi da ganin gurin har kaza dan zai karɓo zakar mutane ko karamar mutane ko wani abu amma da yake na mutane sun ya karanta da mutane fatuwa ba ya fita daga banna ya yi gabas ko da ko kudu ko arewa ya yi kilomita goma sha biyar ya zai ce bayan Allah ku ga yadda ake fatiha in za a yi sallah ko ya ba waɗansu waɗanda ba musulmi ba kalmar shahada dan Allah waɗannan ababen ƙarya na cewa ko ba a fili suke baka waye ba kusan gidansu ba cikin ko waye ba san kai kawo ɗinsa ba kuma ina ganin lokaci ya yi da in suna da tunanin za su daina faɗa saboda dalilai guda biyu da ban da ƙoshin lafiya da zai iya da sama da biyu ba dalili na farko a shekarar 95 shekara ta biyu da muka fara tafsiri waɗansu manyan rukunai guda uku suka haɗu suka kira taro a ƙarƙashin majalisar kula da malamai da wa'azi ta nan jihar Borno suka rubuta ƙara ta musamman zuwa ga gwamna zuwa ga sakataren gwamnati ne cewa tafsirin da ja'afar ya zo ya a shekarar 94 ya yi kurakurai guda uku da kaza da kaza da kaza ja'afar din nan da annabi indini ya ɗauko shi haya sojan hayar indini ya zo ya yi kurakurai a cikin tafsiri guda uku kada anan wato abin da ke wani jahilci su kenan yau malamai da suke wannan takardar in dai ne shekara in dai ne kwana talatin ina wa'azi har ne kuskure guda uku to sauran ne daidai ne ma'ana in ɗalibi ya rubuta jarabawa sai samu tasa'in da bakwai cikin ɗari ya yi daidai amma kas ya faɗi maki daya wai me ya samu duk sai su yi ma'ana ba wata daraja da su fita to alal akalli a nan gurin kaga wato wato kaga mukami suka bani ga wani ya kuskure shekara guda ya kuskure saboda haka amma ba abin da suke cewa a dole sa shi tafsiri a yi kaza a yi kaza a yi kaza kare sake zuwa suka ba da kwafi ga mai girma cikin kwafi kafin takarda da kwamishina a polis kafin takarda kofi da darakta ya kai kofi da waye kofi da alamu muhammad indi duka yana gama gantar yin wani da yake koya ba a yin yamar indi zai ɗauki takarda da biro shi ma sai rubuta musu ansa shi ma ya aika inda suka aika yi kofi zuwa inda suka yi kofi yace ya ga takardar da waɗansu masu kiran kansu majalisar kula da malamai da wa'azi ta jihar Borno suka rubuta wanda suke zargin Ja'far yayi kurakurai a cikin tafsirin su ce ni ba malami bane amma da abin da muke so an bayyana na farko cewa Ja'far sojan haya na ne ko ma'aikaci na ne ba gaskiya bane ba Ja'far yana cin gashin kansa ne irin yadda muke cin gashin kaina mun yi ta'awuni ne ya je masallacin da na gina ya ba da ilimi ni na gina masallaci shi ya ba da ilimi ba ma'aikaci na bane ba haka yi rubuta a jikin takardar sai na ɗaya ne ce na biyu kurakuran da suka ce an yi shi ba malami bane ba baya cewa an yi ko ba a yi ba amma abin da yake fata da gwamnatin jihar Borno ta kira waɗannan malamai da suke zargin Ja'far yace ni kuma zan hau jirgi na in je Kano in ɗauko Ja'far a tsayin shi a gaban ga 'yan jarida ga ma'aikatan tsaro ko malamai <laughs> malaman su faɗa kuskuren shi kuma a kuma ya kare kanta daga nan sai da yana waye ya kuskure waye ya daidai yake shi alfarmar da yake nema kenan daga wajen su tun da dai su malamai ne a yi wannan yake na uku zai mamaki a gidan talabijin na Borno za a sanya mata suna rawa suna kada duwawu a wa'azi na addinin Kirista amma malaman da su rubuta takarda a kai ba sai akan tafsiri da kai da haka yi ba aka ya da cikin su gani to ba ga ba ba ma fi ba na san fitina to daga nan da yiyar kawatsi ba a sake cewa komai ba ma wanda ya sa hannu akan takardar ba da niyya ba dabara aka yi masa ko masu yayo in suna saka da kai za su faɗa da kai sai su tura wani to sai suka masa wayo suka tura shi san sandala hannu a kai to da aka bada ansa kuma mun ba aka baki to da haka sai aka yi wannan ko ta kare suka kasa yin komai ni wallahi ina Kano sai na ga kwafin takardar su bayan Alhaji Muhammad Indini ya riga yayi takardar shi ga takardar shi da suka yi ga ansa da ya ba su sai ta ce ina na yana zaman jira na duba kurakuran da aka ce na yi guda uku na kalle su na sake karka daya da tattafai na kula na sake duba na ce to yana yana zaman jiya ko har yau ba a kira ni ba har yau har yau ke kun ga wannan fa an yi shi an yi shi a 95 kenan an gama tafsirin 95 kafin a shigo na 95 aka yi wannan da aka yi tafsirin 95 bayan an riga an fara tafsiri an yi sati biyu ana yi sai waɗansu manya guda uku su ne na karshe a garin mai inda an ce balanta ko sautaka ko taka ko waye waye da su su biya gari baya nan ne manya sai suka haɗu suka je suka yi kuka a gidan ganna a lokacin nan rikkasin ibrahim dada eh shi ne ganna suka yi kuka Shi an an kawo wani yaro yana zage su yana cin mutuncin su sun ga tsadala don da yake ba a duba sai suka yi gajan hukuri sun ga gwanda yake za a duba ba duba ba sai suka tafi sama har yin abata Allah ya kansa har zuwa kan kan kaga lokacin gurin da aka ce gwamnatin na gata to kuma ai an riga in a Najeriya ne kuma an bisu birki da hasu da bai bai in bi a Najeriya da a jikin nan don waye a gata da daure ba in malami ne ya daure malami in mai kudi ne ya daure in soja ne ya daure in sarki ne ya daure mutane a gata ya daure da hausa ya daure da ya ya daure in ya muri ya daure waye ba ko <laughs> ko ya daure ba abin da dame shi zai kawo mutum ne ya ɗaure kenan kuma sa bakin gure zai fito ba ya magana da ka kuma kaga dai da kai su kara za ka ga an masa siya da to amma yayin corona lokacin da sai kai kara wajen a zaka sai a zaka sai kuma ya dawo waya ya samu gwamnati kai ne ke faruwa da a mai duguri manyan manyan malamai suna wa'azi za a sa su a talabijin sai wani yaro an ce wani yaro kaza kaza kafin gurin ya gama babu an sa a ranka da kaza kaza sai ka ga jihar ka ce ka furo da zaka kai sautin ɗan travel din ta hanyoyin da suka dace kiran da suwaye da suwaye waɗanda ake kira cewa su suna ga yana ganin akwai tashin hankali wannan tafsiri da malam Ja'far yake zai tayar da hankali yan fitin su dole su ake wannan tafsiri ba wani tafsiri da zaka yi a nan ba zan tashi ne sai da zaka shiga da dan security ba amma Najeriya ne kuma Allah ta kuma masallacin alaji ne da wurin kan wa ya sani a san gaba da san <laughs> suna da wani kamar ne a rubuta ne a gobe da wani bayyana sai sun sun yi tsoron na ya za a ce a tashi hankali sun da su ake yin tafsirin da su zo ta kalma da aka yi ko wani abu da yake nuna jama'a ku fita kuntar zoma ba yi sun sha da fatawa ana cewa zanga-zanga ba kyau to ne ne kuma cewa za a tafi fitina suka ce su da su san wannan magana ba in dai da gaske ne ba su san wannan fitina ba don a cikin wannan tafsiri wani lokaci kuma suna alƙalu na zuwa wani lokaci darakta ya ce ko dinki da darakta ya ce suna zuwa wani lokaci wani cikin gini suka ce to sai dai in mu ne za mu tayar da hankali kuma in mai girma don mutu wajen ganin wannan ba a ba su ko da kasu biyu ko uku waɗanda aka yi dawo ya duba ba waɗanda za a yi gobe ko biyu ba kare sai an za a za aka gyaggyara wanda aka yi da a ba su ya biya lokacin da gwamna bai samu goyon bawa ta hanyar membobinsa ba don babu wata hujja kwakwara ta cewa ana fitina duk da waɗannan malaman suna nan kuma su suke cin da wannan mutum ka ga yadda suke yin a ta dawo wajen gwamna ta dawo wajen kansu na gwamna daga nan wurin kuma sai ta sake yau ƙasa gwamna ya kirawo manajan mta ya kirawo manajan urtb me yasa kuke ta sa malam Ja'far ba ka sa malam A da malam B da malam C mutum nan wancan manajan da ya ce wanda daga shi sai wannan samun mutum ne mai himma ba da tsoro shi da ba da yana zina yana sa tafiya a wajen gudu aka fure shi daga guda aka kai Abuja da aka yi tsaye kuma zai yake ba program na musulunci da yawa ya rufe da kiristanci sai da musulunci suka yi kulle kulle sai aka jima shi ballo sai da ko rage ne ta kada da tafsirin malaji aka yake ka ga mai girma gwamna tafsirin nan babu wani kurakure a ciki da muka ji an faɗa mal ba mu ji wani kuskure ko wani tashin hankali a ciki ba kuma ni dai a kasan gwamnatin tarayya nake wannan talabijin da gwamnatin tarayya ne babu yanda za a yi ka turfasa ni in cire wannan tafsirin sai kana da dama ka yi connection daga Abuja idan an cire maka ni daga nan sai a kawo ma wanda zai cire tafsirin malam da ya rage biyar kudi tun da jihar ne ta ga shi zai wannan karfin halin ya wannan magana da. yace ranka da ai wannan tafsiri da ake Allah Muhammad Indini ne ke biya sai bude fayil sai ka gara sit na kuɗin da ya biya mu dubu dari biyu da hamsin ba don wannan kuɗin da muka samu a wannan watan da ma'aikatan mu sun yi mana strike saboda ba kuɗin albashi kuma sun ce so ta kafar watsa labarai ta rike kanta da kanta kaga addinin musulunci haka yake tafiya ya tafi da ayoyi da hadisai ya tafi da kuɗi daga nan wurin gaba kuma sai su sake wani ko yanzu ya zai yi tsaya biyar cikin su ne da wannan kudin ai shi zai fito da kudin dole kuma sai ga sun sai mun kanta din dole su gaba da har zuwa lokacin da ake kai shi ku da Allah dai yanzu abin da nake so ku je ku sami malam wani ku tattauna da shi a ga shi ma yadda za a sa shi a talabijin din shi ma dai a gan shi din sai suka samu malam wani ɗan a gida suka ce to matsalar tafsirin malam zafar biya ake alhaji muhammad indimi ne ke biya fi sabilillahi akram kallah ta ma in kana son naka sai ka fada ga sauran iya ta da rage mana akwai karfe kaza zuwa kaza kuma kuɗin ka kaza ne akwai karfe kaza zuwa kaza kuma kuɗin ka kaza ne amma nan ka zai ne ba na kuɗin sa ba nake ba addini ne ba in dai dai sai muku labari a nan wannan yunkuri ne kare an tafi sama a wajen Abuja kuma an dawo ne dugu su nasara ba kuma tafsirin dai na masallacin din kuma na nan yana cikin nasara haka aka yi waɗannan ababai guda biyu akwai na uku da su ba su maki daga shi zan ta na uku da yake daban mamaki shi ne a wannan tafsirin yawan kifayar sai aka shirya wani makin aka ce ai mutanen gari sun yi fushi game da wannan tafsiri na masallacin injini ba haka ga mutane can suna sun yi mutum a wani wuri a ɗaya za su ci motoci guda hudu ko biyar za su zo su kona masallacin su kona jirgin injini wani malami zai kalla wannan sai zai samu mutanen da suna da kima kwarai kwarai a wurin alhaji muhammad injini akwai yayansa akwai kuma sarkinsa alhaji mustafa haruna allah cikin da gafara 96 sai dai suka samu waɗannan mutane guda biyu suka je suka ce da su ai yanzu kun ga ko ne kaɗai za ku faɗa a cikin amur indin ya ji wannan fa abu zai jawo fitina ga mutanen mai riguru gaba ɗaya mai riguru sa ɗauki ɗumi an ce za a tafi dambuwar za a je a yi shahada dukka sun suka shirya a zauren su wallahi daga sun sai almajirin da yan gara wuta suka shirya wannan ba wai za a zo a yi shahada za a yi bala'i za a kona masallaci wai shahada ma'ana an gina kusa da a yi shahada ba amma za a yi shahada an karanta bible ba a yi shahada ba sai lokacin da aka karanta ne ne za a zo a yi shahada ana sai shahada ce shahada a بيه هذا ما ce su faɗa kai kira a lokacin Allah Allah Muhammad dubu ya tafi da tijirin guda biyu sai suka zo suka same ni a gida da azhar suka zo suka same ni suka ce to abin da su sun zo wajen allaji dama ya ce musu zai tafiya sun ɗauka yana gari da tafi ba to tun da ba su same shi ba suna sanar da ni lalle in janye tafsirin nan a yau don ba an je mutane faransa ya ɗaci za su zo su ƙona masallaci za su ƙona za su saboda haka lalle hankali ya tashi tafsirin nan a dakatar na yi kamar in yi musu magana na gaba su je ne na ganin su da kima kwarai da gaske na ce to an gama Ah, cewa an gama an gama ne abin da zai iya faɗa musu kenan zan ji kuma yanzu musu ba zan rike ba amma a zuciya tun da zan rike ba amma tana da kima da shekaru da mutunci a wurin da ba zan musu ba za a rike ba suka ce Allah masa albarka lalle a dakatar inda haka ba za a tashi hankali za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mutum sun shi kenan Allah kiyaye Allah kiyaye ai bai bai kamata ta san kaji ba ai shi kenan shi kenan shi kenan na rako su suka tafi bayan na rako su sun tafi shi kenan kuma sai ne ta nan ne to ka san ita da daga jita jita take zama gaske ni tunanin cikin ɗari wanda ne ma na san ƙarya ne babu wannan labarin amma zuwa da su je ma an samu su a musu wannan ƙaryar su kuma suna jin tausayi na suna jin tausayin alhaji Muhammad Indini suna jin tausayin al'ummar Ahmad da ke tazo a nan karaza ayyana mutane ta addanci sai sai da haka za ta hana su ta wannan hanyar suka tafi amma shi wanda ya sa su ya su don su yi wannan ya san me yasa ya zaɓe su saboda dama ya kware wajen irin wannan kwallon da kuma shi ya san muna da hankali tunanin da mun san shi ne ya sa su ta wata hanya daban ko kai tsaye ko kuma hanyar kwananta kwananci to shi ke nan sai sai na ce duk da haka dai bari in ɗauki mataki sun ɗauki waya na uba kuma suna kalli cewa yalla kai ba wai da suke bane ba ni da wani abin da zai tabbatar amma na ji ta ji ta wai a gari ana shirin za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to amma dai na san cewa ma'aikatan tsaro dole sun yi riga sun sanar da kai to amma dai ni dai wannan gudunmawa ta ce a matsayina na ɗan ƙasa bai kamata in za a yi fitina ba in yi eh, eh, murmushi yake to Allah shi kiyaye yake za mu dauki matakin da ya dace shi kenan ya ajiye waya na ajiye waya ni ma. ko kashi ɗaya cikin ɗari bai mutane inda ta fito tafsiri ba ba kawai na cigaba da nazari na lokacin fitowa na fito na zo fitowa kuma sai aka turo wani da shi garwai shi ba ma'aikacin tsaro ne dan wane ne shi wane ne wane ne yana son yana gane shawara a matsayin sa na ma'aikacin tsaro ya kamata in dakatar da wannan tun zai fara magana da ke bani da lokacin sa ya ranka yanzu da yanzu ga al'ummar annabi sun kuma gana na masallaci ka bari an gama tafsiri na gina kake so yayi ya saurare ni a ina so an faɗa maka implication din da ke ciki ko eh, na ranar implication zan je karanta Qur'ani ana magana a yayin Qur'ani kana magana ne implication ko yana hankali turanci uku kaza kaza kaza kaza da abin da fa kuma akwai problem a cikin abin ba sai dan girus ba wa sai ce wa sai aka yi tafsiri aka tashi aka kwana biyu ana tafsiri ba mu ga masu tashin hankalin da aka faɗa ba da ma ƙarya ne babu su aka sake da suka sake zuwa da su da yamini cewa lalle a dakatar da tafsiri da na tabbatar za su zauna samu labarin yansu sai da gudu mun iya da sai suka zo kofar masallaci suna bar kofar suna bira su kan da biyo ta nan su hana da zuwa sai na biyo ta nan ba baya kawai sai suka zama innal hamdalillah na yi irin waɗannan ababen an yi su da yawa ba wallahi wannan ita da nake faɗa muku misali amma wallahi Allah ya gani na ga fitintunu masu tarin da da waɗanda zai iya faɗa da waɗanda ba zai iya faɗa ba shi da Imam Ibn ya ga fitintunu masu tarin da da wanda zai iya faɗa mutane da wanda ba zai iya faɗa ba wallahi masu yawan gaske haka ake ta tafiya amma kuma cikin ikon ubangiji abin da ya fi tafiya bisa ga tunda Allah ke gudanar da kayan sa ba da ba da mutu ba iya wurin gaske ba in yasirkum Allah fala ghaliba lakum wa in yasirkum fa man alladhi yansurukum min ba'di wa ala Allah to wannan nau'i nau'i na kalubale da aka fita da shi bayan barazanar kisa bayan a waya a yi zagi a ci mutunci a yi wulakanci wannan kan ba zai kirgo bayan wasiku na barazanar za mu bi ka wuri kaza za mu yi maka kaza za mu tsaye ka a hanyar kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza za a yi maka wasan murbat za a yi wasan wanda ya kun ne riba sun karanta ya kai jin sosai ka ta fada kan dan na tabbatar cewa mafi kalanci a ce kayi sabo in ma baka yarda ba inda ka karanta ya sun da riba daga ayar karshe ka tafi harka kuma ayar farko don ba haka Allah ya saukar da ka jirkita abinda Allah ya abinda kafaru suka ce da manzon Allah ke da idi bi qur'anin ghayri hadha aw badilu ka wani qur'anin ba wannan ba ko kuma wannan din ka tattanja shi sai ce ma ya kuni shi an ubaddilahu min tilka'i nafsi sai isa da in canja shi a karan kai ba in attabi illa ma yuha ilayya ba abin da yake bi sai abin da ake mun yi annabi abin da ake masa wahayi ke bi ya shi kafin wal qur'an al hakim sannan innaka lamina min mursalin ala siratin mustaqim tanzil al aziz ar rahim kai sai kace tanzil al aziz ar rahim على صراط المستقيم والقرآن هذا هذا درجات الغد كده معناه كاتنجا مجالة وسيلة وسيلة كاتنجا ita ce kawai sun yarda to wannan a gaskiya abubuwa da aka yi tayin تيسو وبنجي ta ala ne kawai yake bai bayan على kariya wannan ta kare aka shiga sarki zaki wannan ta kare ko yayi nadi ya fito tafsiri tafsiri wanda wanda taɓa yin tafsiri ba a duniya sai kika fito wannan ne nadi kuma kowa so yake samu wata aya ya ɗan matsala kowa ya samu sharhi na minti biyar sai ya zagi a kai tsaye ko a fakaice ko hadoci ko waye haka ake kai waɗansu ɗin har sun fara kuma yanzu daga sun daina ba ya kullum ya suke daga baya ta san ba sabon bayo barawo da sallama suka zo kuma suka gaji suka ga cewa dai kai abin da ya ba nasara kuma suka koma na'am waɗannan kaɗan daga cikin matsaloli da aka samu kenan amma kullum a ga abin da ake kallo bayan an kalli matsaloli sai a kalli ne nasarori nasarori ban maka tafsirin farko da rai na suratul fatiha da awa ashirin ɗin farko cikin suratul bakara a nan na yi shi a kan nan malam sai dina zan daga cin gefen masallacin bai fara rabin ba ko ɗaya bisa ukun masallacin har aka zo aka sa ku biyu kanana muka sauka ta haka haka ana zuwa wanda suke zuwa ba ba ka so kamara ta kan ta hango su kar a da su da ce ba mun dinga kan ba kuma ji abin yi dole dole ce ba kai mun dinga ba kan ba to sai aka zo yanzu tsakanin wanda suke wajen masallaci da na cikin masallaci zuwa suka gowa tsakanin wanda suke kallo a talabijin ko su ji a rediyo da kuma waɗanda suke zuwa lokacin da ake karatu zuwa suka zuwa ba su ji a rediyo talabijin tsakanin kuma waɗanda kasar ɗin ke kai musu suna waɗansu jihohi suna cikin shafi suna cikin kamaru da kuma ƴan nan ɗin ƴan barna kuma zuwa suka hannun yawa. amma yadda suka hannun kaiwa kuma wannan ba ikon ubangiji bane ba to waɗannan musawoyin su ake kallo idan aka kalle su aka kalli matsalolin sa da matsalolin ƴan ƙanana idan aka kalli kuma yadda aka zo tun ba ma tafsirin mata har muka fara tafsirin mata lokacin da muka fara tafsirin mata mace ba ta fara musulmi ta fara da amma yanzu muna tafsirin mata za su ko dubu biyar ko sama da haka ko dubu dubu ko fi ta bi wannan gani ne da nasarar wuri wallahi na ta tashi daga nan kawai don na tashi daga tafsirin na eh, tafsirin mata an tashi karfe sha biyu ko zan tafi asibiti ko kuma zan je in kaya shaka ba ziyara daga nan an tashi da minti talatin sai ga wasu matan a hanya suna tafiya a ƙasa ga azumi a bakin su ga yaro a gobe ba baya hana gobe su dawo ba shi ne sara gane ba ba ba irin wannan tafiya suke ba su je gidan biki to yanzu kuma su suna zuwa an da ake karanta kudani da hadisi duk ina wannan malaman suke me yasa ba su karanta da su ba ta son mata su gane addini nasu ba ta son ma mutane ma su gane addini da in sun ita gane za ka sami yanci kuma ba ta son ka sami yanci don haka abin da muke ke uwa kar mu damu da dukkan kalubale da za mu fuskanta da wajen abokanan adawa da na ciki da na mu da mu kyautata niyyar mu cewa muna yi dan Allah in mun samu nasara kar mu yi alfahari da nasara don ba daga gare mu bane daga ubangiji ne in mun samu tangarda kuma kar tangarda ta furgita mu a'a mu dauka cewa jarraba su daga ubangiji ya jarrabe mu don a gwada imanin sai mu ƙara tsayawa babu abin da zai kawo mana cin nasara sama da haɗin kai da ke tsakanin mu musulmi sama da haɗin kai da ke tsakanin mu mabiya suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine babban abin da ake bukata a wajen mu ya zamu mu haɗa kai ya zamu mu mu ayyuka mutane sun faru sun ansa kira to a tsara ayyuka aiki alhamdulillah an yi tsara ayyuka na ziyartar asibitoci na ziyartar gidajen kurkuku da sauransu wannan ayyuka ne masu kyau amma a tsara mutawa kuma ina so in faɗa muku cewa tsara ayyuka ɗin nan a ga yau an cimma abu kaza gobe an cimma abu kaza jibi an cimma abu kaza shi ne zai bayar da ƙwarin gwiwa ga dukkan wanda yake mai karantarwa ni na wannan shi zai ƙara min ƙwarin gwiwa da kwazo da himma in ji cewa eh an samu abokan tafiya lallai tafiya za a yi muna ya ayyuka da dama a gaban mu baja baja alhamdulillah waɗannan kungiya ta yan uwa musulmi na nan Borno bana sun muhimma da kwazo na yadda suka tallafa yan uwa masu wa'azi suka jajje local gamman local gamman aka yi tafsiri da dama bayan tafsirin cikin gari wallahi wannan ba karamin aiki bane ba ba karamin sadaka jariya ba ce kusa kuma ya kamata irin wannan aikin mai dore kuma ya kamata mu yi tunanin samar da wata katuwar labirari ta musulunci kun san labirani a iya ginin sarara daya amma tarin ta kasanta sai shekara goma ana yi a sun yi tubalin don a yanzu kan yara matasa sun farka wajen neman ilimi to abin da yake da muhimmanci a cikin neman ilimi shine littafi references almaraji almasadir masadir a bangaren tafsiri masadir a bangaren aqida a bangaren hadisi a bangaren fiqh a bangaren usul fiqh al-lugha arabiyya at-tarikh as-siyar al-ma'ajim waɗannan a samu usulu waɗanda suke an tattara su toda idan mutum zai sai littafi da kansa ba zai iya saya ba amma yi masa ɗakin karatu sai zai karanta don wannan shi ke nuna wayewa kuma jama'a kullum jama'a sai ce ta wayewa don ana ta karatu ana ta karatu kullum malami abin da ke yi ɗaki ne da duhu mutane ba su san abin da ke cikin ɗakin ba kuma sun rasa wani zai da musu ƙofa sai ya zo buɗe ƙofar sai ya haska tesla tesla ya sai su laika sai kun ji kaza kaza to kaga in sun shiga za su ɗauko in su shiga ba ko ta wallahi malam ya haska tun ga dai da an abin da ke yanzu yarin ya kai ne shine matsayin dalibi da malami duk abin da nake faɗa muku a cikin tafsiri ko a faɗi wata ka'ida ta nahawu ko ka'ida ta usul fiqh ko ta tarihi ko ta tafsiri ko a faɗi littafi ko wata mas'ala amfanin faɗa kasancewa ga ka'ida ga inda take ga malaman da suka yi wannan ka'idar ga littafi an taɓa faɗa ka ji shine in ka je ka samu littafin ko aro ko na ka karanta za ka iya fahimtar abin da ni karanta ba ban fahimta ba cikin littafin wallahi zai ka samu fa'ida sama da yadda na samu gurgurdan yadda ka tsanta kimiyya gurgurdan yadda kake da makamashi na karanta littafin harshen larabci to duk da haka wannan shine babban aikin da ke gaban mu kar ma mu shiga da abokin adawa mu suna kaza suna kaza mu ga mu jama'a mu suke bukata mu shiga gare shi ziyartar asibitoci ziyartar makarantu bayar da taimako samar da wani asusu don ɗaukar nauyin masu yin karatu dukkan wani masu yin ayyuka masu muhimmanci a cikin ƙungiya irin wannan sai a samar da sub committees wato allijan alfar'iyya ƙananan kwamitoci na cikin gida da kwamitin kula da ɗaukar nauyin ɗalibai masu karatu a duk shekara a ce kawai ɗalibi ɗaya aka ɗauka karatu ko biyu daya ya karanci boko daya ya karanci addini mai karantar boko a duba a ga mai aka fi kishirwarsa a Borno ana kishirwar kaza ana kishirwar kaza da kuma ɗalibi mai sharfa ya fita sharuɗa kaza ga kwazo ga himma zai karatu a jami'a kaza a gida ko waje idi daya ya karanci addini ga ɗalibi mai qualification kaza mai kwazo da himma kaza kuma lallai ba da mai ɗaukar nauyin karatun sa ya fita sharuɗa kaza idi a gida ko a waje idi a ce duk shekara kawai ɗalibai biyu za a ɗauka misali ga wani kwamitin a gefe ɗaya mai aiki iri kaza ga wani kwamitin wannan gwagwadon yadda aka samu hali ba a cewa rana ɗaya duk za a yi wannan amma a zara ayyukan a rinka bin su daki daki ayyukan dama ko da gwamnati za su ta tsara tana son ta gina wuri za a kashe a naira biliyan ɗaya wajen sa sai a ce amma a shekarar kuɗi ta bana za a ɗauki miliyan ɗari ne kaɗai a shekarar kuɗi ta shekar zuwa za a ɗauki miliyan ɗari biyu da hamsin za a sai da an gina shi cikin shekaru nawa goma ko yana makamantan haka ana gina shi rukuni rukuni ɓangare ɓangare a hankali a hankali to haka ayyukan musulunci za mu musu wannan tsari mu samu waɗansu mutane masu kwakwalwa wanda su tsara mana ayyuka a rinka bin su dalla dalla daki daki mu gane gane bi izinin ta'ala za a sama maki nan da za a nan garin nan da shekara goma masu zuwa yadda jama'a suka farka din nan tsakanin maza da mata da yan boko da samari da dattijai da tsaka tsakiya in dai aka samu jagoranci mai kyau da aiki ne da himma da kwazo daga dukkan bangarori to wallahi za a yi mamaki kwarai da na faɗa muku cikin azumi a lokaci da daddare nake kula kula da muke ganin manyan mu suna yi idan ba a son mu zama mu ne kasu kuma kada mu ce tun da su suna kuskure mu kuma ba za mu iya aikin musulunci ba sai za mu tafi gyaru ne sun larin gaba su kuma sai kuma mu ga cewa mai kuskure suke mun mu mai tashi shine aikin da ke gaban mu haka shine shawarar da nake ba mu kuma ayyuka na musulunci idan jama'a sun haɗu dole ne wani ya bata mare dole ne wani ya maka ba daidai ba kuna aiki ka haɗu ya maka ba daidai ba a iya fahimtar fahimtar juna tsakanin wani bayani amma wannan baya rufe yan uwan ta musulunci abinda ba a so gaba abinda ba a so kyashi abinda ba a so hasada amma rashin fahimta juna ta sai yake wannan ka an yi haka kana gaurukan da umar Abdullahi bin Abi Mulaika yake cewa kada al-khayran an yi halaka al-khayran zarata zababbun sahabban nan guda biyu sai ya su halaka mutum suka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane sun suna nuna ya haɗa musu shugaba a wata karfi a naɗa musu wani umar ce a naɗa musu wani wani yake dama ka faɗa ɗan tsara banka faɗa mu wani yake don yi suka ɗaga murya Allah ya ce ya yi na wani la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tazharu lahu bil qawli tazharu ba'dukum li ba'din an tabata a'malukum wa antum la tashurun in tsakanin Abubakar da Umar an samu sa'a to kuma tsakanin waye da waye ba zan samu ba Abubakar da Umar ta wannan tabi yake ta sai da malaka tunda an nuna aikin da suke din zai iya sa aiki aikin a sabon abubuwan da suke din zai iya sa aikin su gaba ɗaya rushe an daba kama da kuma an ne tun daga lokacin da aya ta sauka sai ya kasance abubakar in zai mutum zance sai na masa kamar raka dan kare ta da murya sama da murya zan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga ba iya samun rashin fahimtar juna tsakanin wani da wani amma ba shi ke nuna cewa ya a tsayar da gaba ta dindin ba ba shi ne cewa in yi maka fatan mutuwa in yi maka fatan karewa in yi maka fatan lalacewa duk wannan bai dace ba dole sai an yi hakuri da juna sai an jure wa juna sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza wannan shi ake bukata cikin addinin musulunci kuma idan na suna ta ta gaban aure kaza in tuna ne da kamar yin tafaki kan kalmar haɗa mana kuma sai mun tuna zuciyar daukan fanta. za mu ayyuka na firin musulunci sai mun cire zuciyar cewa yadda wani yake nuna suna ganin haka in dai da kari yadda wani yake aiki nuna zan yi aiki amma ba yadda wani yake ba ni sai na yi haka yadda ya zama sai ni na zama ba zai yi ba ah, a yau waye shugaban kasa shi da mutane na suka kai firamare me yasa duk musulmai shugabannin kasa ba yanzu sakandare kuma suka sakandare da ɗansu me yasa duk musulmai shugabannin kasa ba yanzu yin shiga su suka shiga rana ɗaya da waɗansu me yasa su su zama shugabannin kasa ba ya sami promotion tare da shi da waɗansu suka zama janar da wancan zama janar da ya yasa da zama ashe ko da matsayi na da naka ɗaya ne mun yi karatu iri ɗaya mun fita rana ɗaya mun fita rana ɗaya wannan baya nuna duk matsayin da ta samu dole sai na samu a duniya rabon matsayi daga Allah ne ba ilimi bane ba Allah ce na na sanna bainahum kila ma wancan ya riga kasuwar wanda ya da karfi ya fi wanda ya riga zuwa kuma jari an bi sanin sa wani yana nan zai shekara talatin ko arba'in yana kasuwanci amma har yanzu lokal ɗan kasuwa ne a iya garin sa aka san da an fita da garin da a san su ba ga wani ya fara kasuwa kasuwanci daga bayan sa amma ya zama wato ɗan kasuwa na ƙasa baki ɗaya ko na ɗan kasuwa na duniya ya kafa international business man yaje sai yaje sai je hankali ne je yaje gaban yaje America yaje ne je kaza me yasa wancan yau shekara arba'in yana koli har yanzu kuma ɗan koli ne ashe yin aikin daban ya raba matsayi a cikin aikin kuma daban ba a yiwuwa a nan gudun dan ne malami ne wancan malami ne wancan malami ne kuma a ce duka maganar limami a nan masallacin dole limamin ɗaya ne wani kuma na'ibi wani kuma na'ibi na biyu daga na'ibin na'ibi kenan dole dole dan ɗaya guda ɗaya ne dole gwamnan ɗaya ne a jiha dole shehun ɗaya ne a garin dole shugaban ƙasar ɗaya ne to haka duk duniya take to in ba ta ɗauki wannan ba a cikin zuciyar ka ba ta da hutu wani idan ya yadda wani jama'a sun yi da maganarsa sai ce to ni me yasa ba ke gaisa ba wani in ya ga mutum ɗari sun zo wurin darasin wani shi kuma nashi hamsin sun zo sai yanka ya ɓaci don me mutum hamsin kaɗai don me mutum ɗari ba to kaga nan mun kare da tare su biyar ka cewa ba dan Allah kake ba dan wannan jama'a kake kuma sai yanzu misali dara ɗari sun zo wajen wani wannan nan Allah bai ba su dangantakar ne da ya canza su ba daga mummunan hali zuwa kyakkyawa ko biyu sun zo wurin ka ta ci nasarar canza su daga mummunan zuwa kyakkyawa kai ne shi ya yi ba kai ne biyu لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من امر النعم الشيء الامر ليس بالكم آه بالكيف هناك فرق بين الكم والكيف نعم وين في ابن يجي تلو الكم نوى تكزو وين كما ابن يجي تلو الكيف نوى نجالة نوى نسليس تو وين يسيني وين يفهم تدعوه وين يجي تلو مثل نوى يسليس mun duk a wani ta a saudiya da wani dan fashinsa a jami'ar da dole ya karatu tun kafin mai shiga datti da ne yanzu yana ba mu experience ɗinsa ta gan da'awa yace shi yana da wata makaranta wanda ba mai salabas irin nata a duniya ta ce irin makaranta ce wannan yace shi dai mai sani ba a ta kokara na yace yace a a sikandar yace a a jini a ce yace yace a a jami'a ce ce wallahi shi bai sani ba <laughs> shi saboda ne yace shi waɗanda suka musulunta yake ɗauka idan mutane sun musulunta sai ya ɗauki kamar mutum goma ya buɗe musu aji waɗannan mutum goma ya lissafa kwanan shekara uku da sittin shekara ta hijira daga tsaba sai yare kwanakin hutu da za a iya samu a shekara sai ya zanto suna da kwanaki idan an cire na hutu da eh, da hutun ƙarshen mako da hutu mai tsawo da gajere da menene za su samu kwanaki 275 a shekara wanda na karatu ne tsantsa to sai ce kullum matsala ɗaya kawai za a karanta a cikin addini kamar yanzu a misali a ce yau matsalar da kawai ya jama'a at-tamimatu laya sai zan to darasin yau gaba ɗaya akan laya ne mai ce ce laya menene ya tsara kanta ina take zama shirka ina take zama ba shirka ba a yi a ƙari kowa ya yi tambaya a kan laya to an gama da laya kuma har a gama makaranta ba ne ya sake tambayar laya gobe sai ce yau kuma a tawakkul tawakkali ina ga danganta jibi sai a ce a tawassul tawassuli gata sai a ce a tawamman taumama yace sai ya zaɓo waɗannan mas'ala ɗari biyu da saba'in da biyar ya zaɓo mas'aloli mafiya muhimmanci cikin aƙida ya zaɓo a cikin fikihu ya zaɓo a cikin kaza sai ya haɗa wannan sababbin musulunci duk wanda ake shekara guda da shi ana karatu sai eh, an zo kafin shekara aka ba shi takardar ya gama wannan makarantar kawai sai ya kasance zai iya yin da'awa dan Allah duk wanda ya haddace mas'ala 270 in da ya ba ta kun sai yake shi wannan yace in 'Yan dan da ma ya faɗa ga lokacin ɗaukar karatu ga lokacin abin in ya fara da waɗannan aka kwana biyar da fara karatu ba wanda zai zo ya samu sai dai ya ware ma wani lokaci ba ka laifin ɗinka kai kadai amma ba dai ka shiga waɗannan ba waɗannan tsari so ake a tanade su in sun fita sun fita kenan yace duk shekara haka yake kuma ya ga nasara mai yawa da yake kaje mutum goma zai shekara a kansu kaje mu da Allah kenan to ka ga kila sai ne ban ki goma to ai ni ne amma idan ka sani la ayyuha bi Allah bi tawfiqin Allah na sayar laka bil in ka tuna kuma wannan mutum goma din da ka yayi guda bakwai su ma sun je sun yi aji sun fadakar har yanzu talabin zai dawo gare ka wanda waɗancan sa karantar su ma sun karantar har yanzu zai dawo gare ka to sai da ya zo ne dubbai to wannan shi kamata da wa'azi ya kalla malami ya kalla kar mu neman ayyuka idan wani ya bude bulugul mara ana taruwa shi ka Allah sa a karatun albarka ranar da ba ni komai sai in zo in bude bulugul mara din wani ni kuma sai in duba ana buƙatar kitabun tafsir sai bude a wuri in wani ya bude a nan masallacin ba sharɗi bane sai na bude a nan gurin kuma sai in je in duba wata unguwa inda ga talakawa da yawa ba su da sukunin kuɗin motar da ya zo nan su ji karatu sai da sai a buɗe karatun a kusa da su su zai da gidajen su dan Allah mutum da zai samu ladala amma idan muka tsaya ba ta fasa muna rigima sai da cewa mu yi komai mu ci gaba to wannan shine wajibin da ke gaban mu kun ga Ubangiji ta Allah ya sanya albarka mai tarin yawa a cikin wannan gari da na san gari ne da ma'abbata an yi tayin har da an yi tayin har da yanzu kuma aka zo ana damuwa ga ana damuwa da ilimi ana ba ilimi muhimmanci ubangiji ta'ala ya sanya albarka a da'awa ta Sheikh Malam Muhammad Abdali wanda daga gare shi da'awar suna ta babbaga dukkan wanda yake da'awar sunna ya san cewa wannan bayan Allah ne da sallallahu alaihi wasallam a garin nan aka zo ba wai masallacin su kaɗai na mai riba yanzu ga nan masallacin alhaji muhammad ibn ga imam malik ga duriya ga ina ne yana da daban daban kaga duk ya tsawon alkhairi ne wannan aka zo daura da aka yi ta shekaru aka samu ɗalibai da dama da kanan barna da yaje sama da mutum ashirin ta suka tafi madina yanzu ga shi duk shekara ana samu biyu su fito uku su fito biyu su fito uku su fito duk wannan alkhairi ne mai tarin yawa to ya za a rike waɗannan mutane ya za a yi tsari ya za a yi ba wani kwa mu da kawo da rigima da hayaniya ba ya za yi tsara ayyuka wannan shine wajibin da ke kan kuma na tabbatar muku cewa ina zuwa a fara mu zuwa insha Allah shi gaba da zuwa na ba wani abu ne ba da lalle zai ci gaba da ɗorewa shekaru suna nan da su gari rayuwa ta ne matasa kuma na suna tasowa mutum ba ya iya cewa eh ni zan gajuwa ne ko shi mutum ya ce wa mai gaje ne yau da gobe ce ke bayyana wa yakin canta lokacin da aka zai ana rigimar bayan mutuwar mara da ya shaka hudu ana rigimar waye hadisan ka waɗansu ce ma Allah al-Abubakar waɗansu ce sunu su gumbi waɗansu ce Halilu gumbi waɗansu ce Isma'il Idris waɗansu ce waye waye kowa da ɗan kusa da nasa kowa ya zaki shi ma almajirin malam shi ma sun yi karatu da malam shi ma tare kusa su da malam shi ma ya wuce malam buta lokaci da bayan alwala kowa ta ji sai ta ɗauka kawai daga ranar da aka ce kai ne alimin malam martaba da kima da daraja da karɓar da yake da ita kawai za ta taso ta dawo kanka Da haka suka dauka ba ban manta ba margayi shek Umar Muhammad Sallata ya taɓa zuwa masallacin a lokacin daura Allah ji kansa da gafara lokacin an zo ana rikici idan ta rabu bi din nan kuma ga rasuwar margayi shek Abubakar Mahmud Gumi ga matsaloli sai aka zo ana tattauna matsalar wai wai halifin malam wai halifin malam sai da dariya yace zai ya shirki da yau za a tsaba halifa yace shi malakin ya da shi wallahi cikin mai kalma ga san malami yace shi Abubakar gumin yaushe ne aka yi bikin nada shi to wallahi kawai haka ubangiji ta'ala ya bayyana da kayan sai ce to halifan malam ma bayyana zai ba wani da ba ko kullu da Allah zai na shi rige shi kar ka dauka cewa wani in yana nan ina cikin matsala ranar da ba wani zan zama karɓaɓɓe wannan ba shi gina ranar da ba wani ko kuma ka samu gawar kuma an fahimta ko ta san waɗansu daga cikin masu ganin ba ta so jafar yanzu ganin suke yi kamar ya hana su a yarda da su ganin suke ranar da ba da su su kan su ta yanke saƙa ko ba haka bane ba ba haka bane ba karɓuwa a wurin ubangiji take Kira nan akwai ɗan hakin da ta raina sai zai tsini daga ido to don haka ya kamata mu tsarkake nauyin mu mu yi kokarin mu koyar da shaiɗan kare wa mana jariya mu koyar da abokanan adawa da suke kallon mu su ga kuma babban abin da za mu rinka yi junan mu addu'a shi ne ubangiji ya tabbatar da mutum ta farki madaidaici wallahi duk wanda ya dace kan ta farki shi ba da dabara ta bace duk wanda da Allah ya zabe shi na yawa addinin musulunci hidima da dukiyar sa da kudin sa ba da dabarar ta bace dan da kasabin ubangiji ne alaji Muhammad duk din ba shi ta mana dan kasuwa a nan dai akwai dan kasuwa da ba eh akwai wadansu su ma suna wadansu aikin a wani fagen daban amma da ubangiji ta Allah ya bayyana nashi akwai sai ka ga ganin ta kaddan ubangiji ne to irin wannan shi wanda abin ya shafa ya wa kansa addu'a Allah ya tabbatar da shi sannan wajibin sauran musulmi ne su masa addu'a Allah ya tabbatar da shi da su gaba daya baya bukatar wani ga wurin mutum da addu'a sannan kuma dukkan wani malami mai wazi ba abin da za mu yi masa na gata ko menene shi da ya fi addu'a muhimmanci eh zai iya wa yana da waɗansu matsaloli yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza wanda muka sani da wanda ba sani ba wanda muka sani muke wanda bai sani da ya riga ya wuce amma addu'an nan tana da matukar muhimmanci yi wa mutum ita saboda malami guda daya idan ya karkace sai ga dubban jama'a sun kasa cewa sun biyarsa in sun ya tsaya kan tafarki da sai da sun kimsu in ya wulakanta sai da saura sun wulakanta in kaza ya tsaya da kafarsa kuma sai da saura kuma sun sami abin da sauransu to wannan ya kamata mu kalla duk malamin da yake bayar da lokacinsa ya karantar da mu ko mu kankanta da abu kar mu masa rowa da addu'ar mu a cikin zukata cewa ya ubangiji ka tabbatar da shi da mu akan digadigan mu cikin musulunci kuma ya ubangiji ka kare shi daga sharrin shaɗan ka kare shi daga sharrin makiya haka duk mutumin da yake zuwa addinin musulunci ke ko da dukiyarsa mu sa shi cikin addu'a da ya so da bai sani ba kar mu masa addu'a ta siyasa ta san addu'a ta siyasa ta ce a gaban mutum ko ya nan ko baya ko ya sani ko bai sani ba cikin dare ko rana cikin sallah ta farilla ko ta cewa ubangiji wannan bawa naka ka ƙara masa dangantakar ka albarkacin zurriyarsa ka ƙara haɓaka dukiyarsa ka tsare masa imanin su tare da mu ka kare shi daga shirin abokanan adawa wannan wajibin mu ne mu yi wa junan mu wannan jama'a a nan ya kamata in dace bi izini ta'ala kamar yadda na faɗa muku tafsiri yana nan saboda ka babu sauran wata jita-jita yanzu kuma tun da dai an riga an yanke harshen zagi ya kaga ai ba waka kuma saboda ka babu wata magana kuma tafsiri yana nan tafsiri yana nan insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana um akwai abin da muka fara tattaunawa na yi malami mu da ta ta'amala ya kawo ziyara na idan na koma za mu ci gaba da wannan tattaunawar idan Allah ya sa ta tabbata kafin nan kafin koma makaranta don ya ta makaranta nan da sati uku ne don ma an kara mun hutu in ba da haka ba da yanzu na tafi idan ya yi kafin nan kafin wannan sati uku to za ku sanarwa cewa za mu zo rana kaza da watan kaza da Dr. Ahmad. Insha Allah haka da muke fata. idan waɗansu hujjoji sun hana daga lokacin da na zo hutu na gaba bayan karamar bayan babbar sallah kenan to wannan tabbas ba ko shakka ba da zamu sa rana da zamu zo da shi insha Allah ta'ala dan ya ce ziyarar da mutanen da rubuta suke masa shi ma sai ya rana insha Allah Allah ta kan muku sai Allah ya taimaka da anan zan dakata babu wani ƙarin bayani babu wata tambaya babu wata fata assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين